An nou tcheke Exercise B. Se pou ou reponn. Gade desen ki pi wo yo. Look at the picture under Exercise B above. 1. Kote jip yo? Gen chosèt sou chèz la? Wi, gen chosèt. Kat. Konben jip ki genyen? Gen de jip.